Дід'є Дененкс Чорне світло. Роман. Цю книжку написано в рамках широкої видавничої програми письменники Сена Сендені, яка зв'язує автора і головну раду цього департаменту. Організатором цієї програми складаю щиру подяку Д.Д. Лоїку із Сендені, Вільямові де Монтерею та Абделю деля Курневу присвячується. Демократія починається там, де кінчається інтерес держави. Шарль Паскуа. Комісар Льондрен. 7 січня 23 години 15 хвилин. Спочатку він пробурмотів у портативну рацію, ніби висловлював свою думку. Сітруен Мерщій. Я придивився до нього. То був молодий поліцейський у цивільному. Обличчя його наполовину закривала тінь від піднятого коміра. Великим пальцем він натис кнопку, і з апарата почулось тихе потріскування. Сітроен, мерщій. Що ви там блубаєтесь? Він кричав, майже притуливши губи до мікрофона. Легенька хмарка пари вилітаючи з рота, окутувала його руки, що вчепились у передавач. Вантажний Боїнг 747 одірвався від землі, і завивання реактивних двигунів на якийсь час заглушило шурхіт кроків, вигуки, шум запущеного автомобільного мотора. Функціонери, що стояли невеликим гуртом, позадирали голови і, лаючи літак, дивились вгору. Сітроен тихо, не рипнувши гальмами, зупинився потім заднім ходом від'їхав далеко назад і знову повернувся на те саме місце. Вогні Боїнга вже зникли в темному захмареному небі, і гуркіт його двигунів поволі вщух. Стрілець, гупаючи ногами, ходив сюди-туди поміж темною машиною забезпечення та групою відеозапису. На голові у нього був вовняний шолом який мав захищати від холоду та вогкості, а може і приховувати обличчя. Стрільцеві дали карабін, і більше, здавалося, ніхто ним не цікавився. Холодний туман висів над аеропортом, сивою пеленою огортаючи ліхтарі. Сітроен, зовсім крихітний проти ангарів, що видніли біля аеродрому, коротко блиснув фарами, подаючи сигнал, а тоді, погасивши всі вогні, рвонув з місця, вискочив на широке рівне поле і різко повернув на дорогу, де ми стояли. Поблизу гучно залунало. Тепер Рено, рушайте. Освітлювач знімальної групи ввімкнув акумуляторні прожектори, а тим часом автомобіль Рено 11 виїхав і став навскіз посеред шосе. Той самий підсилений голос знову сказав Виходьте. Стрілець, що був на задньому сидінні, підхопився, стискаючи обома руками зброю і, нахилившись, оббіг на зігнутих ногах машину спереду. Водій мовчки стояв, поставивши одну ногу в кабіну і спершись рукою на верхній край дверцят. Потім він підніс до рота свисток і засвистів, щоб Сітроен зупинився, а той мчав, мов навіжений. Зненацька скло його переднього лівого віконця опустилось, і звідти висунулась рука, погрожуючи в сторону Рено. Молодий поліцейський з рацією, що стояв біля мене, аж ногами затопотів. Треба, щоб їх занесло в бік, бо інакше не проскочать. Водій Сітроена мов би, почув його. Шини автомобіля зашурхотіли по асфальту, машину почало розвертати, заносячи задню частиною на узбіччя. А я тим часом дивився уже на стрільця. Він саме нахилився вперед, вигинаючись по формі кузова. Лікті його сперлися на капот, і дуло карабіна повільно описало довгу криву рівнобіжну напрямкові руху Сітроена. Все сталося так, що мені здалось, ніби я і справді почув три постріли. Машина з'їхала з дороги і зупинилася на короткому газоні поруч із освітленим щитом, над яким виднів напис План аеропорту. Передні ліві дверцята повільно прочинились, і з них висунулись дві руки, немов би намагаючись намацати землю. За ними показалось усе тіло і безгучно зсунулось на траву. Чорне волосся, куртка, джинси.